Iskaichunka sohtayoh kah capítulo. Jesús ta tantianakus rimaita Kaykunata RIMAITA tukuruspanmi disipulunkunata Jesús nirja. Yachasqaykichikpi hinam iskay punchaumanta Pascua fiesta kanja. Diosmanta manta chakatasham KASA Nispa liapa sacerdotikunapa jefinkunam judiokunapa kamachejninkunapiwan sacerdote sacerdotikunapa jefin kaifaspa papalación ta' Chaipim rimanakurqaku ingañuan jesusta hapiruspa uanyorachinankupa. esta pega ama hapisuncho ama alborotanankupa. nispa miski asnaq Jesús jesus tallisqa Jesús mi kachkarqa Bitania pa lepra pawasimbi. mi mi Jesús man Jesúsman hukuarmi. Pay mi niño rumimanta puyñuchapi miski asnaq aceitita aparamurqa. Chaiga achka talle Y man Hinaspam Jesús pa omanman misapi tiachkaptin. Chayta pa disipulunkuna rikuruspam piñas na Imanas hatak waktaha usuchichkan, achka hulijiman rantikuruspam wakchakunata yanapachu ankaraja, nispa. Chayrimas hankuta Jesus musyaruspan menerja. Imanas hatak kaywarmita liakichinkichik, pay halinta mururaron nyuhapak. Wakcharunakunaja hamkunawang mihay kapikamapas kanja. Nyuga michaja manat tukuy timpucho hamkunawang kasa. Kaimiski asna gaseitita kuerpuy mantalispanga, Pampa pampakunaypaqmi alistawachkan. Chiqaptapunim nikichik. Maypipas kay pachapi ñuqamanta allin noticiakuna willakusqa kaptinmi, kay warmipa rurasqantapas Jesús ta Jesusta judas parimas hangmanta. Chunka iskayniyuq disipulunkunapa mi mikarja Judas Iscariote mi paimi la jefinkunawan Nerja. Hay juan Haykatataq kichikman Jesusta entregaykupti nispa. Chaymi prometerqaku kimsa chunka jolijita paganankupa. Chay ratumantapunim Judas mascarja, tiemputa paykunaman Jesusta Jesús pa Jesuspa manta. Manajonchoyok mikunanko fiestapa qallarinimpim, disipulunkuna Jesus mangasuykuspa nerjako. Maipitah alistamusajko Pascua mikuyta sinananchikpah nispa. Chaymi paiñatah nerha. Richik llaqtata nisqa irunaman, hinaspa nimuychik. Yachachikuqmi nin. Ripukunaymi chayamuchkanña. Wasikipim Pascua mikuyta sinasaj, disipuluykunawan, nispa. Chaime disipoloncuna Jesús pacamachishanta hina pasqua pascua coita prepara morjaco. Tutay me Jesús corja misaman chunka Mi disipolonkunapiwan. Mikuchkaptinkom Jesús nerja. Chigaptapunim hukagnikichik traicionawanja. Nispa. Chaime sinchilla pa zapakama taporjaco. Ñuhachu kane señor yai nispa. Hinaptingme Jesús nyatagnerja. nerja. Ñuhawan kuska, makinwan medianoman tanta Dios manta hamuq runataqa, Bibliapan isqanman hinam sucediwachkan, ichaqa imaynaraq kanja traicionawaqni runaqa, amapas payqa manchu karja. nispa. Hinaptinmi traicionaqnin Judas nerqa, yachachikoq, icha ñuqachu kani, nispa. Chaymi Jesús ñataq nerqa, ari, hannikanki. nispa. Mikuchkaptin con Jesús tantata apikuspan Diosman ta jorja, hinaspan pakikuspan ay PORJA Chaskispa mikuichi, kai mi cuerpoi, nispa. Basutapas MI Diosman ta jorja, hinaspan paikunaman warja. Llapaikichik tomaichik, kai mi contrato y yawarni. Chaqchusqam kanqa achka runakunapa huchankunata pampachanaypaq. Kunanmantaqa manañam ubaspa rurunmanta tumasaqñachu, maypacham taytaypa munaychakusqam piña hamkunawan musuq binuta tumanaykama, nispa. Jesus ta Pedro nigananmanta. Yupaychanapaq takita takiruspankum, olivos muhuman pasakurhaku. me Jesús nerja. Kunan tutam kichik. Biblia Bibliam nin. Michiqtam GENAPTIN MI kanchantin obihakuna jaco nispa. Aswanja ñuqa paimi, hamkunamanta puntataraj Galilea la omanresa. Chaymi Pedro nerja. Llapallanku PENJAKUPTIN copas, ñuqaqa manan pinqakusaqchu, nispa. chaime Jesús Nerja. Chigaptapunim niki. Kunan tuta manarajpas galluwa hachkaptin, kimsa kutikama nigawanki. Nispa. Pedro Nerja. wañuna y y kaptinpas, manapunim nigasjaykichu. Nispa. Chaynallatam llapallan kunapas Nerjaku. Hitsimani huertapi, Jesús hanmanta. Hetzimani huertaman charuptinkom Jesus nerja. Kaillapi tiachkaichik, wakman rispa mañakamunaikama. nispa. Pedro tawan sibidiopa iskainin churinkunata posarikuspanmi, ancha ancha llataña llakirikurja. Chaymantan paykunata nerja. Sunhuymi ancha llakisqa kachkan wañukunaypaq hinaña. Kaypi kaspayarik chay siwaychik, nispa. Waklaunegman pasaspanmi pampakama korkukuykuspan Dios tamañakorja. Tai tai, atina kaptinja ñuqamantaya asurichi kay ñakariyta. Ichaqa amaya ñuqapa munasqaychu kachun aswanja hampa munasqaykiya, nispa. Disipulunkunapa kasqanman kutispan ñataqmi, korja. tariykurja. Chaymi Pedrota nerja. Manachum rikchay siwayta atirqankichik huk urallapas, Rikchaspayat Dios tamañakuychik ama tentasqa kanaykichikpaq. Allin rurayta munaptikichikpas cuerpoja mana kallpayuqmi kachkan. Nispa. Kasqallan rispanmi mañakurqa kaynata. Taytallay, ñakarinay mana hichuy atina kaptinqa hampa munasqaykiya kachun. Nispa. Kutimuspanmi disipulunkunata huktawan puñuchkaqta tariykurqa. Puñuypa llumpay aysayikusqanmi kachkarqaku. Chaymi paykunata saqiykuspan huktawan pasarqa, kimsa kutipiña hina chaynallata mañakuq. Chaymanta kutiramuspanmi disipulunkunata nerja. Kunanja puñukuspaya samakuychikña, ñam ura chayaramunña. Diosmanta hamuq runaqa, uchasapakunapa makinman entregasqañam kasaq. Hatarichik, hakuña, hamuchkanñam traicionawaqni. NISPA Jesús ta presuchas jankomanta. Jesús chaynata rahmi, Judas murja. Paiha chunka iskaynintin disipulunkunapa MI karja. mi achkallaña runakuna hamurja ispadayo JINASPA kaspi aptarisja. Chay runakunaja karja sacerdotikunapa, hinaspa kamachikkunapa kachamushanmi. Chay traición a Judasmi kunawan kainata y hamurja. Ñuhapa mi kanja. Paitam hapinkichik. Nispa. Jesús mi, y y y Imainata kachkanki nispan muchaikorja. Chaymi Jesús Jnerja, nerja. Yao amigo. Imamanta hamuchkanki nispa. kuna asuikuspa asuykuspa ta presucharurjako. Jesús Pa por purigmasin, espadanta sacerdote Kunapa jefempa runampa rinrinta jorororja. me Jesús nerja. Kutikachi espadaikita maimi kashanman. Espadawan liapa peleajkonaja, espadawan tajmi wanyunga Manachum yachanki, sichum taitaita ángel warawaranja angelkuña kachamuananta, asuanja Chaina kaptinga, Manachiki bibliapanis jankunaja komplekun mancho, kaina kanang mantaja. Nispa. Hinaspanmi chay ratupi llaparunakunata nerja. Suatapas hapi hinacho mahamurgankichik ispadayoh, hinaspa kaspiyoh presuchawanaykichikpaj, tapapunchawmi ñujaja hamkunawan karjani timplupi yachachispay, ichaja manan presuchawarjankichikcho. Aswanja kaykunaja pasakun, Dios Diosmanta comple con amparme, Nispa. Hinaptinmi Jesús disipulunkuna Jesusta sajerospa sajeruspa jaco. Jesús juzgasqa kasqanmanta. Jesús Jesusta pusarqaku, sacerdoticunapa jefin Caifaspa wasinman. Chaypim palenin y yachachiqkuna hinaspa kamachijkuna. Pedro Ñatagme jaterja karo jepallanta, chay sacerdotikunapa pim wasinpa patiunkama. Chaypim y corja iman kunapa jefin Sacerdotikunapa cortipikaj kunapioan Jesús pa kontrampi kunata maskarjaku mascarjaku kopa manam ima pruebatapas achkaruna achka runakuna paypa kontrampi llullakunata copas. Jepatañam y iskay Testikukuna, Paikunam nerjako. Kairunam nerja. Ñujaja templuta Tunirachispam kimsa punchawllapi jlamanta hatarirachiman. Nispa. me sacerdotikunapa jefen sayarispan ta nerja. Manachu imallatapas rimarinki? imatata jampa contra kontraykipeqa? Nispa. Chaime Jesús upallalla kaptin sacerdotikunapa jefen nerja. Causaj Dios raicom tapoiki, niwaiko, hamchukanki Dios pachurin Cristo, nispa. Hinaptingmi Jesus ñatag nerja, ari hampanis haikiman hinam, Dios manta hamoh runatam, rikuankichik atiniyok Dios palyaknimpi tiachkahta, inaspa alto poyopi hamuchkahta, nispa. Hinaptingmi sacerdotikunapa jefin, rabiawan pachanta likipaspan nerja, DIOS TAMEN sultachkan. testigo kunataha munanchik. Hamkunapas uyarironkichikñam PAIJA Dios IMANEN Kichiktah, nispa. Chaymi paykunañataq NERJA, uañochon nispa. Chaymi Jesuspa uyanman takarhako. takarqaku. Wakinñataqmi uyanpi lajichuspanku cristo Kristullay, musyakuy, pitaq mahasuchkanki nispa. Jesús ta Pedro negas Hawa patiopi Pedro MI JU criada PAN nerja. Jampas Galilea laomanta ka POR porerjanki. Nispa. Pedro ñatagmi llapallampa PE nigakorja. ima payawachkankipas. Nispa. Pedro punkuman MI mi, criada ñatag PAN nerja Kairunapas Nazaret mi mi purichkarja, nispa. Paiñatagmi kaqllamanta nigakorja juramentasparaq. Manam rexenichu chay nispa. Ratullanmanmi chaypi runakuna Pedroman Asuikuspa Chihaptapunim hampas Pa'ikunamanta Kajkanki. Chay jaikipas suterexilla, nispa. Pedro nyakaspangaraj juramentarja. manam chayronataqa senicho. nispa. Rimaita Rimaita tukuruptillanmi gallo wajaramurja. Chaymi Pedro yuyarirurja. Manaraj gallo wajachkaptinmi, kimsa kutikama gawanki. nispa Jesus panisjanta. Chaymi hawaman lluqsiruspan, aminan kama wajakurja.